kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tusikate tamaa na rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu madhambi yanakuwa na athari mbaya yanakuwa na athari mbaya kwa maisha ya huyu mwanadamu mujtama wa huyu mwanadamu katika aya hii ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul sema ee nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuambia waja wangu waliodhulumu nafsi zao la taqnatu min rahmatillah msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hakika Mwenyezi Mungu ana sifa ya kusamehe madhambi yote innahu huwa al-ghafurur rahim hakika yeye ni mwenye kusamehe na mwenye huruma mno kwa waja wake kila unapofanya madhambi rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala omba toba ya kisawasawa na kwa huruma yake atakuwa mwenye kukusamehe madhambi ndio sababu ya kipekee iliyopelekea umma waliotangulia kuangamizwa madhambi ndio sababu ya kipekee iliyopelekea umma waliotangulia kuangamizwa angalia baba yetu Adam alayhi salam alikuwa katika janna Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia yeye pamoja na mama yetu Hawa wale kila kitu lakini wasikurubie mti fulani mushoe wakaja wakadanganywa na shetani walipokula mti huo ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuondoa kule na iblisi mwenyewe alikuwa juu pamoja na malaika anafanya kila aina ya ibada Allah alipotoa amri malaika wamsujudie Adam malaika wote walisujudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu malaika walisujudu illa iblis isipokuwa iblisi aba alikataa wastakbar akafanya kiburi akafanya jeuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala laita angelimwambia Allah subhanahu wa ta'ala ewe Mwenyezi Mungu amri hii uliyoitoa ni kwa malaika na mimi si malaika mimi, mimi ni katika jini lakini hakufanya hivyo alikataa na akafanya kibri zaidi ya haya yote akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ana khairu minhu mimi ni bora kumliko nani huyu adam ehe ubora wako ni kitu gani anamwambia Allah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin umeniumba kutokamana na moto na huyu Adam umemuumba kutokamana na udongo sasa madhambi yanakuwa na athar katika nafsi iqabu ambayo inafikia inawafikia wanadamu balaa za hapa na pale zote zinatokamana na madhambi ambayo tunayafanya sasa mwanadamu kila anapokosea arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aombe toba ya kisawasawa miongoni mwa miongoni mwa athar ya madhambi ni mtu kukoseshwa elimu kwa sababu elimu ni nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaiweka katika nafsi ya mwanadamu na maasiya inajaribu kuzima nuru kama hiyo sasa kile unapotenda maasi nuru kama hiyo inakuwa yenye kuondoka ndio kwa maana hiyo mmoja kati ya wanazuoni alimuuliza mwanazuoni mwingine ambaye ni wakii ibn al-Jarrah anasema kwamba sa'altu waki'an an dawa'i hifdh nilimuuliza wakii ni dawa ipi itakayoniwezesha niweze kusoma nifahamu na kisha kuhifadhi mwanazuoni huyo akamwambia dawa ya mtu kuhifadhi tarkul maasi ni kuacha maasi na vile vile Imam Malik rahimahullah ta'ala katika mazungumzo yake alimuona mwanafunzi wake ambaye ni Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala akapendezwa namna alivyokuwa na akili namna alivyokuwa na ufahamu na uwerevu wa hali ya juu akamwambia namna gani inni ara anna allaha qad alqa ala qalbi ala qalbika nuran fala tudfi'uhu bidhulmati alma'siyah mimi naona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nuru ameweka mwangaza kwenye nafsi yako mwangaza kama huo usiuzime kwa dhulma ya maasi usiuzime kwa dhulma ya maasi na yeyote anayehifadhi kitu kisha akawa mwenye kusahau sababu kubwa ni maasi kama dhahak rahimahullah ta'ala anavyosema ma na'lamu ahadan hafidha alqur'ana thumma nasiyahu illa bidhanbin hatumjui yoyote ambaye amehifadhi Qur'an kisha akawa mwenye kusahau ila kwa sababu ya maasiya kwa sababu ya dhambi kisha baada ya hapo akasoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum misukosuko yoyote matatizo yoyote na balaa zote ambazo zinawafikia wanadamu basi zinatokamana kwa yale ambayo wameyachuma kupitia mikono yao wayafu an kathir ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husamehe mengi kabisa zaidi zaidi ya mtu kukoseshwa ilmu na baraka ya ilmu ni uoga ambao mtu anapata ndani ya nafsi yake yani kila unapoketi nafsi yako ina aina fulani ya uoga baina yako na Mola wako baina yako na waja wenzako watu wa kheri huwapendi kabisa kila anayekulingania unaona kwamba huyu jamaa si mtu mzuri huyu jamaa amezidi hata baadhi ya watu wanaofanya maasi wanafadhilisha kuhama sehemu zao waende sehemu za mbali kwa sababu sehemu zao katika sehemu zao hawapati utulivu huyu anamueleza wewe fulani bwana haya unaoyafanya si sawa achana nayo mwingine vile vile anamueleza akipita huko anasikia hayya ala salah hayya ala alfala sasa jamaa kama huyo anaona afadhali aondoke kabisa aende mbali hata baadhi yao utapata kwamba wakiwa na mifugo kule nyumbani inawakosesha amani wakiwa na wake kule nyumbani wanaokosesha amani watoto vile vile wanaokosesha amani na hii ni kwa sababu ya maasiya ni miongoni mwa athar mbaya ya maasi ni mtu kukosa taufiq katika mambo yake yani mambo yake yote hayakwendi sawa akijaribu haya hayakwendi vizuri akijaribu yale hayakwendi vizuri kisha anaona kwamba watu hawamtakii anasahau kuwa ana maasi Allah subhanahu wa ta'ala na maasi ya mara nyingi humpelekea mwanadamu kukoseshwa rizqi na kinyume cha maasi ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema ndani ya Qur'an waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yeyote anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah humfungulia humpa makhraj humuondoa katika dhiki na anamruzuku kwa namna ambayo hajatarajia kuna bwana fulani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani kidogo ni mtu ambaye alikuwa anatekeleza ibada anaswali swala tano amejiepusha na maasi sasa katika hali ya maisha ilifika wakati mambo yake yamekuwa mazito mara kwa ghafla wageni wakamtembelea akitazama nyumbani hana chochote akitazama nyumbani hana chochote wageni wamekuja jamaa akafikiria akafikiria ikabidi atawadhe aswali raka mbili akaamua kwenda kwa rafiki yake fulani ambaye siku za mbeleni alikuwa anamsaidia vile vile sasa alipoamka akat, akatawadha akaenda zake mara akapita msikitini akaamua tena aingie aswali na baada ya kuswali akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua Ee Mwenyezi Mungu, hali yangu ni kama ujuavyo, nimetembelewa na wageni, hali yangu taabani. Akaondoka zaka akienda kwa yule jamaa ambaye ni rafiki yake. Alipofika akajiuliza maswali chungu nzima, huyu ni binadamu kama mimi na kuna muomba wetu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ni muombe ama namna gani? Lakini mwishowe akaamua potelea mbali hakumuomba akaja tena msikitini akaswali mwisho akarudi nyumbani mara kwa ghafla yule yule jamaa ambaye ni rafiki yake anapiga honi mlangoni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amemleta pasina kuombwa akampa vyakula na akampa na pesa shida zake zikatatulika pasina ya kutarajia hii ni kwa ajili ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio rasul sallallahu alaihi wasallama katika hadithi yake anasema innal abda la yuhramu rizqa bidhanbi yusibu hakika mja atakoseshwa na kunyimwa riziki kutokamana na dhambi anayoifanya sasa tunapoacha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sababu kuu ya kuchangia matatizo yetu, ufukara na mahitaji ambayo yanatukabili usiku na mchana na tunapozidisha takwa tukajiepusha na maasi ni miongoni mwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea riziki kama anavyosema ndani ya Qur'an walau anna ahla alqura amanu lau watu wa mji watamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wattaqau wakamcha vile vile lafatahna alaihim barakatin as samai wal ardh tutawafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini mvua itanyesha ardhi vile vile itatoa mazao vyakula vitapatikaniwa shida zitapungua na miongoni mwa athari ya maasi ni baraka ya umri kuondolewa baraka ya umri kuondolewa Rasul sallallahu alaihi wasallam aliulizwa nani mbora miongoni mwa watu akasema ni yule ambaye atakuwa na umri mrefu na katika umri huo awe na amali nyingi ya khairi awe anatenda amali ya khairi amejaliwa kuishi miaka sitini miaka sabini miaka thamanini katika umri huo anakithirisha amali ya khairi anaswali swala tano anatenda kila kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kisha vile vile akaulizwa Rasul sallallahu alaihi wasallama nani shari miongoni mwa watu nani muovu mno miongoni mwa watu akajibisha akisema ni yule ambaye atakuwa na umri mrefu kisha asiwe na amali ya kheri bali awe na amali ya shari huyo ndio miongoni mwa watu waovu sasa baraka ya umri ni mtu kutumia umri wake kwa kile ambacho kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala usije kwa mfano wa wale ambao Allah amewasifu akisema amwatun ghairu ahya ni wafu wala hawana uhai utamuona anakwenda lakini hana uhai wowote nafsi yake tayari imeshakufa miongoni mwa athari ya maasiya ni mtu kukoseshwa kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala anaona jambo la taa ni jambo zito mno katika maisha yake ama masala ya maasiya ni jambo rahisi kabisa katika maisha yake maasiya ni rahisi mno katika maisha yake leo ukiangalia uchungu wa taa unaamka asubuhi unaacha usingizi wako unatawadha na maji baridi unakuja kusali haya machungu yote unapofariki yanamalizika lakini thawabu yake inafanya nini inabaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini raha na utamu wa maasi leo na maasi Allah subhanahu wa ta'ala unapofariki raha yote imemalizika lakini madhambi yangaliko na yanakusubiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unapotenda amali ya khairi Allah amekupa mali nafsi haitaki kutoa ukajilazimisha ukatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa na uchungu wa kutoa thawabu inabakia inakusubiri kesho akhira mwingine akatumia pesa zake kwa kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala akaona kwamba lao nitalewa nitafanya zinaa nitafanya kadha wa kadha nafsi yangu inapata raha nahisi vizuri kabisa hiyo raha ni ya muda mchache lakini baada ya hapo utaondoka hapa duniani madhambi yatakuandama kule kaburini yatakuandama mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unapofanya maasi umejivisha umejivisha vazi la udhalilifu unapofanya maasi umevaa vazi la udhalilifu kwa sababu huna sura ya khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuna haja turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuomba msamaha kwa madhambi tunaoyafanya kwa sababu huruma ya Allah ni pana mno katika hadithi al-Qudsi al-Jalil Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ibadi enyi waja wangu innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar hakika nyinyi mnafanya makosa usiku na mchana wa ana aghfiru dhunuba jami'a nami nasamehe madhambi yote fastaghfiruni niombeni msamaha aghfir lakum mimi nitawasamehe haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa yule anayefanya maasi anakuwa ni, ni mtu duni mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa duni mno mbele ya wanadamu wenzake anakuwa duni mno mbele ya wanadamu wenzake na vile vile wanyama wanamlaani wanyama wanamlaani mvua inapokose, inapokosekana ukame ukienea wale viumbe dhaifu wanasema kwamba hizi shida zote tunapata kwa sababu ya maasi ya hao wanadamu ndio katika hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema inma tunsaruna hakika nyinyi mnanusuriwa na vile vile kuruzukiwa kutokamana na hao viumbe ambao ni wanyonge hao viumbe wanyonge wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala awaletee riziki ndio sisi wanadamu tunapata sasa maasi ndio sababu kubwa ya neema kuondoka kwa hivyo naihimiza nafsi yangu na kila mmoja wetu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala tuachane na maasi unapo maasi Allah subhanahu wa ta'ala haya inaondoka katika uso wako kila jambo utafanya hutomjali Allah subhanahu wa ta'ala hutojali wazazi wako hutojali watu watasema kitu gani limezoeleka ni jambo la kawaida kwa hivyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haya ni katika iman ndio katika hadithi hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula hakika miongoni mwa watu amba, hakika miongoni mwa mambo ambayo watu wameyapata na ni katika maneno ya mitume waliotangulia ni haya maneno idha lam tastahi endapo huna haya huoni haya fasna bima shi'ta fanya utakavyo kama huoni haya fanya utakavyo na hii ni onyo kubwa kabisa kwa wale ambao hawana haya wakawa wanavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la mwisho nikimalizia unapozoea maasi unapozoea kufanya makosa yale makosa yanazaa makosa mengine utajaribu mara ya kwanza uone kwamba kumbe mimi naweza utajaribu mara ya pili na kisha baada ya hapo inazoeleka inakuwa jambo la kawaida katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema innal mu'mina idha adhnaba hakika mu'min anapotenda kosa kanat nuktatun saudau fi qalbi anapotenda kosa anawekewa alama nyeusi kwenye juu ya nafsi yake fa intaba wa nazaa wastaghfara suqila qalbu anaporudi kwa Allah akajiepusha na maasiya akaomba msamaha alama kama ile inaondoka alama kama ile inafutwa wa inzada zadat endapo hatorudi kwa Allah hatoacha maasiya hatoomba msamaha alama kama ile inaongezeka na kuongezeka hatta ya'lu wa qalba mpaka alama hiyo inafunika nafsi yote inafunika moyo wote dhaka ranu alladhi dhakara Allah hiyo ndio ran ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'an pale aliposema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sivyo hivyo bali nafsi zao zimepata zimepata kutu zimefanya weusi kutokamana na madhambi ambayo wameyachuma ndio Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema huwa dhambu ala dhambi hatta ya'mal qalbu ni mtu kufanya dhambi juu ya dhambi mpaka nafsi yake inafichika nafsi inakuwa kipofu haiwezi kuona wala kukubali haki ya aina yoyote na unapofanya maasi unakuwa mateka wa shetani shetani anakupongeza anakupa nguvu wewe unalala unaamka mawazo na fikra yanajengeka kwamba leo ni siku fulani bwana kuna sehemu fulani lazima ukwende kuna fulani na fulani wanakusubiri bwana ni vikao vya kheri mbona ukosekaniwe watakuchukulia vipi wataka kuchekwa sasa shetani anakuwa kiongozi wako wewe unakuwa mateka yake mateka wake kwa hivyo naihimiza nafsi yangu na kila mmoja wetu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuombe toba ya kisawasawa kwa sababu makosa si ya malaika makosa si ya wanyama makosa ni yetu sisi binadamu na tunapokosea turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuombe toba ya kisawasawa ili athari ya madhambi iondoke katika nafsi zetu na katika mujitama Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك